ընտրվել են Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների տեղակալները։ Արցախում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվիրակությունը։ Ադրբեջանը չի դադարեցնում սադրանքների, սպառնալիքների եւ հակահայկական քարոշչության գործելավոճը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ ու երկրների ջանքերը։ Ստեփանակերտում գործող ռազմամարզական վարժարանը 15 տարեկան է։ Այսօր Արկադի Տեր Թադևոսյանի ծննդյան օրն է։ Եվրատեսիլ 2015 երկեմրցույթի եզրափակիչ փուլը կկայանա մայիսի 23-ին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 21-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Ռուդիկ Հյուսնոնցն ազատվել է Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նույն օրը նախագահի հրամանագրով Գյորգի Պետրոսյանն ազատվել է Արցախի նախագահի խորհրդատուի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր 2015 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Արցախի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի անդրանիկ նիստում ձևավորվել են մշտական հանձնաժողովները։ Արդեն ձևավորված ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները առանձին խորհրդակցություններ են անցկացրել, որոնց արդյունքում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ է ընտրվել Դավիթ Մելքումյանը, արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նա Ալյոշա Գաբրելյանը, ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերին Արմո Ծատարյանը, պետա իրավական Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նա Արսեն Արստամյանը, Սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նա Արարատ Օհանջանյանը, Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի նա Վարդգես Ուլուբաբյանը, իսկ պաշտպանության, անվտանգության, օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նա Լեռնիկ Հովանեսյանը։ Հայաստան համայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ամենամյա նիստի շրջանակներում հիմնադրամի պատվիրակությունը կազմված հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից, տեղական մարմինների ներկայացիչներից, բարերարներից, գործադիր տնօրեն Արավարթանյանի գլխավորությամբ մայիսի 20-ին մեկնարկել է իր 6-օրյա հաշվետու այցելություններն Արցախում եւ Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի վայրեր։ Հայաստան համայկական հիմնադրամի պատվիրակությունն ուղևորվել է Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհով որի ասֆալտապատումը կառուցման երկրորդ փուլով կշարունակվի։ Մայիսի 21-ին հիմնադրամի պատվիրակությունը մեկնել է Ասկերանի շրջան, որտեղ հանդիսավորության բացվել են Պատարա եւ Խանցկ գյուղերի նորակառույց համայնքային կենտրոնները։ Պատարայի համայնքային կենտրոնը կառուցվել է հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի հովանավորությամբ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Խանցկ գյուղի նորակառույց համայնքային կենտրոնը կյանքի է կոչվել հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական պետական մարմնի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Բացման արարողությանը հաջորդել է պատվիրակության այցելությունն Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղի մանկապարտեզ, որի կառուցման համար միջոցները հավաքագրվել են Տորոնտոյի տեղական մարմնի ջանքերով։ Ծրագիրը համաֆինանսավորում է Արցախի կառավարությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 21-ին ընդունել է Հայաստան համայնական հիմնադրամի մի խումբ բարերարների հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Արա Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ներկաներին Արցախի հանդեպ ցուցաբերվող հատուկ ուշադրության համար։ Մեր ներուժի գլխավոր հենասյուներից մեկը հայոց Սփյուռքն է, որն իր ակտիվ մասնակցությունն է վերում Արցախի զարգացման գրեթե բոլոր ուղություններում։ Ողջունելի է, որ Սփյուռք Նյու-Յորքի ծրագրերի զգալի մասը իրագործվում է հիմնադրամի միջոցով, իսկ Արցախի կառավարությունը միշտ աջակցում է այդ ծրագրերի կյանքի կոչմանը, ընդգծել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը համառոտ ներկայացրել է պետության կենսագործնեության հիմնական ուղղությունները, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ժողովրդագրության մեջ գրանցված հաջողություններին, ինչպես նաև առաջիկա տարիների տնտեսական գլխավոր նախագծերին։ Վարչապետը հանդիպման վերջում պատասխանել է հիմնադրամի ներկայացուցիչ բժիշկներին հուզող մի շարք հարցերի։ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Թոքմաջյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են կրթական ոլորտի բարեփոխումներին, Արցախի Մայրբուհի եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի միջև արկա համագործակցության on-line-ման առնչվող հարցեր։ Նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հանրապետության տնտեսության զարգացման համար պահանջակ ներկայացնող մասնագետների, ինժեներական կադրերի պատրաստման պատմման եւ վերապատրաստման ուղությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը բարձր է գնահատել համալսարանի մասնակցությունն Արցախի կենսագործնեության տարբեր ոլորտներում։ Հովանես Թոքմաջյանն իր հերթին տեղեկացրել է, որ շարունակվելու է համալսարանի կողմից Արցախի հանրակրթական դպրոցները համակարգիչներով համալրելու ծրագիրը։ Աշխատանքային այցով Լատվիայի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռիգայում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների հանդիպմանը, որտեղ հանդես է եկել ելույթով։ Անդրադառնալով Արցախյան հակամարտությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնավորապես ասել է. Խոսելով Եվրոպական տարածաշրջանում համագործակցության եւ անվտանգության ապահովման մասին, չեմ կարող չանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի խաղի հակամարտությանը, որը շարունակում է լրջագույն մարտահրավեր մնալ ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ եվրոպական անվտանգության համար։ Ադրբեջանը չի դադարեցնում սադրանքների, սպառնալիքների եւ հակահայկական քարոզչության իր գործելավոճը, ձգձգելով հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Հակահայկական արշավը զուգորդվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետ, իսկ ռեժիմի անդիմախոսները վաղուց որակվում են որպես Հայաստանի գործակալներ։ Մեր ընդհանուր տարածաշրջանային անվտանգությանը սպառնացող Ադրբեջանի անպատասխանատու քայլերը չպետք է անարձագանք մնան եվրոպական գործընկերների կողմից։ Դրանք պետք է արժանանան համարժեք գնահատականի։ Ոստի կոչ եմ անում դուրք չտալ տարբեր միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի ապակառուցողական նախաձեռնություններին եւ դրանով իսկ չկիսել պատասխանատվությունը տարածաշրջանում լարվածության ավելացման հարցում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունվել է համատեղ հրճակագիր։ Նրան անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի հետ համագործակցությանը, Արցախի հակամարտության կարգավորմանը։ Հրճակագրում ասվում է, որ Եվրոպայի ժողովրդական Կուսակցությունն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմանը հիմնված միջազգային իրավունքների եւ սկզբունքների վրա։ Սահմանին կանգնած զինվորը երբևէ չի սադրում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սիրան Օհանյանը։ Խրամատներում կանգնած հայ զինվորը երբևէ չի սադրում։ Երբևէ խախտումները առաջինը չի կատարում։ Նա միշտ ցանկանում է իր հայրենիքը, իր երկրի սահմանները խաղաղ վիճակում տեսնել, բայց եթե դիմացին նմբոստանում է, ապա նա պատրաստ է իր երկրի սահմանները պաշտպանել անձնուրաց կերպով, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձերբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունն դուրս չի բերել իր առաջապատիրքեր։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախի Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացիչները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացության անդամներն այցելել են Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գից Նաղդամի շրջանում հատած Արսեն Բադասարյանին։ Միջազգային կազմակերպության աշխատակիցների միջոցով Դախկին Զինզարայողն ու նրա ընտանիքը տեղեկատվություն են փոխանակել։ Հիշեցնենք, որ մայիսի սկզբին Արսեն Բադասարյանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Thank you. Շուրջ 15 տարի է գործում է Ստեփանակերտի ռազմամարզական վարժարանը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը գործում է մոտ 15 տարի։ Վարժարանի ստեղծման նպատակներ ռազմահայրենասիրական գաղափարի շուրջ հավաքել պատանիներին, բանակը համալրելով այնպիսի սպաներով, ովքեր պատանեկությունից կճանաչեն զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը կարևորում է ռազմական գիտելիքների նշանակությունը արդի սերնդի համար։ Վարժարանի առաջին շրջանավարտները 2003 թվականից շարունակում են ծառայությունը Արցախի պաշտպանության բանակում, 2007 եւ 2008 թվականից արդեն զբաղեցնում են սպայական պաշտոններ։ Եվ տարեստարի կատարելով թողարկումներ վարժարանը կարողանում է վստահորեն լուծել իր արժև դրված խնդիրը եւ այն, որ մեր սպաները բանակում իրենց դրսեւորում են դրականորեն, ակնհայտ է քանի որ հաջողություններ ունեցել են ոչ միայն սպաները, այլ նաև այն սաները, ովքեր չշարունակելով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորել, անցել են ժամկետային ծառայության եւ հակառակորդի կողմից ծավալած դիվերսիոն հետախուզական փորձի յետմղման գործում պատվով են կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները, ասում է հրամանատարը։ Այսպիսով յուրաքանչյուր տարի ընդունելություն կատարելով մենք հանդիպում ենք որոշակի դժվարությունների։ Կարող է մեզ քանակով դիմորդներ լինեն, ասենք մինչև 55-60 հոգի, բայց առաջին մեկ շաբաթում երբ մենք սկսում ենք արդեն իրագործել նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացը, մեկ շաբաթյա դասընթաց ենք անցկացնում որպես ադապտացիոն շրջան։ Հենց ամենաթույլերը դուրս են գալիս առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Այնուհետև մենք դադար ենք տալիս 1-1.5 շաբաթ եւ սեպտեմբերի 1-ից դասապրոցեսները սկսում ենք։ Սա խոսքը գնում է նոր ընդունված կուրսի մասին։ Նոր ընդունված կուրսը մեր պահանջները բոլորովին տարբերում են դպրոցական պահանջներից եւ ոչ միայն կարգապահության առումով, այլ նաեւ ուսման առումով։ Վերջին տվյալների համաձայն վարժարանը տվել է 320 շրջանավարտ, որից 64-ը արդեն իսկ սպայական ուսադիրներով ծառայում են հայոց բանակում, 120-ը սովորում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Թողարկվածների կամ ընդունվածների 70%-ը ընդունում են զինվորականի մասնագիտությունը։ Քանի որ պաշտպանության բանակը նաև հանդիսանում է զինված ուժերի մի մասը մեր սաները սովորում են ոչ միայն Վազգեն Սարգսյանի եւ Խանֆերյանցի անվան ռազմական ու ռազմավիացիոն ինստիտուտներում, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության այն բարձրակողմ ռազմաուսումնական հաստատություններում, որոնց համար կա պայմանագրեր կնքած։ Ունենք այսօր Սանկտ Պետերբուրգի Միխայլովի անվան հրետանային ակադեմիայում սովորողներ, Մոսկվայի ռազմական ինժեներային ակադեմիայում, ունենք Օմսկի տանկատեր, տարբեր քաղաքներում ունենք։ Ունենք շրջանավարտներ, նաեւ կապը պահում ենք Մինչև այսօր ռազմամարզական վարժարանի կանոնադրության համաձայն այստեղ ընդունվել կարող էին միայն արական սեռի ներկայացուցիչները, սակայն այս տարի առաջին անգամ կիրականացվի նոր ծրագիր, ըստ որի ընդունվել կարող են նաև աղջիկները։ Սկզբնական շրջանում աղջիկների համար նախատեսված դասաժամերը կներառեն առավոտյան ժամը 8:30-ից մինչև երեկոյան 20-ը, սակայն նրանց համար կկազմակերպվեն օրվա կարգացուցակով նախատեսված բոլոր միջոցառումները։ Այս քայլին գնալու նպատակը մի քանիսն է։ Առաջինը մենք փոխում ենք դասարանի էսթետիկ վիճակը, որը նաև տղաների մեջ սերմանում է պատասխանատվություն իրենց վարկու կանոնի, խոսելած ձևի։ Ինչու՞ չէ, կան աղջիկներ, որոնք արդեն անընդհատ անընդհատ հարցեր են տալիս։ Ինչու՞ չեն ընդունում վարժանում աղջիկների։ Եվ վարժանը նրանց համար կլինի տրամպլին, ասենք բանակում այնպիսի պաշտոններ, ինչպիսին են բուժքույրերը, կամ հենց բժիշկները, կապավորներ, հակաօթային պաշտպանության մասնագետներ, սրանք այնպիսի մասնագիտություններ են, որ հետագայում մեկը անգամ գերմանական բանակն է օգտագործել այսպիսի պաշտոններում, կանանց, որոնք մեծ հաջողություններ են բերել։ Եթե կարողանում ենք մենք սանի մեջ ներարգել սերը դեպի ռազմական գործը կամ թեկուզ եւ սովորական զենքի նկատմամբ սեր եւ վստահություն, ապա ով ուզում ալինի նրան չի կարող ստիպել հրաժարվել ռազմական գործընտրելուց։ Աննա Ղուկասյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արկադի Տերթադևոսյանի կոմանդոսի ծննդյանօրն է։ Գեներալ-մայոր Արցախյան ազատամարտի հերոս Տերթադևոսյանը պատկանում է այն խորհրդային սպաների թվին, ովքեր Արցախյան պատերազմի սկզբից գլխավորեցին հայկական ջոկատների պայքարը։ Ազատամարտի ընթացքում նրա ամենավառ հաղթանակն է համարվում Շուշիի ազատագրումը, որն ունեցավ մեծ հոգեբանական եւ ռազմավարական ազդեցություն պայքարի հետագա ընթացքի վրա։ Արկադի Տերթադևոսյանը ծնվել է 1939 թվականի մայիսի 22-ին Թբիլիսիում։ Ավարտել է զինվորական ուսումնարան Բաքվում, այնուհետև Լենինգրադի տրանսպորտի եւ Թիկունքի ռազմական ակադեմիան։ Ծառայել է Աфghanստանում, Գերմանիայում, Չեխոսլովակիայում, Բելարուսում 1987 թվականից Հայաստանում ավարտվեց Եվրատեսիլ 2015 երկեմրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Արդեն հայտնի են 16 երկրներից եզրափակիչ անցած 10 երկրների մասնակիցները։ Դրանք են Լիտվան, Լեհաստանը, Սլովենիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Մոնտենեգրոն, Կիպրոսը, Ադրբեջանը, Լատվիան, Իսրայելը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 20-ին դեղի ունեցել մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը, որի ժամանակ հերոստատիտողների եւ ժյուրիի տված դիզայներով եզրափակիչ փուլ է անցել Հայաստանը ներկայացնող խումբը։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլը կկայանա մայիսի 23-ին, որի ընթացքում ելույթ կունենան նաև մեծ հնգյակի երկրները՝ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իսպանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, ինչպես նաև Ավստրիան, որպես Եվրատեսի 2014-ի հաղթող։ Մարզասերների համար Մայիսի 19-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կայացել է նախնական զինվորական պատրաստություն եւ անվտանգ կենսագործնեություն առարկայից 1430 դպրոցների մասնակցությամբ Օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը։ Թիմային ընդհանուր հաշվարկով Լորի եւ Տավուշի մարզերի թիմերն արժանացել են մրցանակների, զբաղեցնելով համապատասխանաբար երկրորդ եւ երրորդ տեղերը։ Օլիմպիադայի Ալիի հաղթող է ճանաչվել Արցախի թիմը, որն արդեն երրորդ տարին անընդմեջ զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրն ավարտվեց։